Ильич парним. Сымақ шитмендрей марчыл хемірде мир сымаға илет сран. Чываш шілге ана октябрде әмірліге туянже Ильичран. Ильич парни тезе аттемірзем мир сымаға калачыш әлекрень. Пускилшинны келе бірза керзен мир аджазем тее чешені крех. Кет ашкынзан, пире аннемірзем Мирлі бұлма хужачыш юлдашпа. Выржа тұқса гайзан пичемірзем, анемірзем кедечіш ұшқынба. Ильич дезету замырзем, мир замаха сыхларымыр Теншавын бақ юдашын зегілзен, мир юлдашсем пір уявра. Хужа бұлзатыван келімірде, мир замахпа кедет пірғыназем, Келіміре хына керде-керде мирбе аснат бірдейт бірдіванзем.